Dos gatos en el suelo están, chiviri, bom, bom, uno al otro le dice así, bom bom si subimos te parece bien, bom bom y subieron hasta el cielo, stop, stop, bom bom dos gatos en el cielo están, bom bom uno al otro dijo así, bom bom si bajamos te parece bien, chibiribiribiribirim, bom y bajaron hasta el salto stop, stop, chibiribirim, bom bom Dee dee dee bum bum bum bum.